¿Qué tal, beba? ¿Cómo estás? No nos escondamos más eh, de los demás. Sí, ya todos saben que eres mía. Solo puesta pa' mí nada más Aunque a veces las cosas te mal En una noche de fantasía Cuando está a punto de perderme se pone vía, yeah. a veces las cosas te malen en una noche de fantasía te venía. Te pillé desprevenida, conmigo en la cama gemía se lo hago de noche y de día, no te hagas la buena si igual la venta Así que come comía. Bandida, a veces quiere Gucci Dior y también Nike Adidas. Si me llama llego enseguida, menos mal se pone vía o si no sufriría mi partida. pero le gusta que su raja de partida me enamora porque hemos pasado cualquier palita. Se me olvida lo malo cuando está allá arriba. Yo contigo soy real, no ando te quiero tanto que cuando te sientes fea yo te encuentro más atractiva. Y cuando más fumas activa, diva, después de darle de que en algún perreo lo escriba. Solo puesta pa' mí nada más, aunque a veces la cosa está mal. En una noche de fantasía, cuando estoy a punto de perderme se pone vía ya. Todos saben que eres mía, solo puesta pa' mí nada más, aunque a veces la cosa está mal de fantasía. mía y el que se pinta la pata va a como los fieros la serenata. Y los autos que yo tenga en la agujeramos la lata y dejamos el piso en parking tinte rojo carlata. Y yo te visto de Giuseppe, yo te quito lo bisecre. Tú me sacaste de la ola cuando yo estaba de pre. Y a veces te enojas, pero que te entre completo tuyo. Eres mi fantasía, todo lo mío es suyo. Tú eres se solo es un capullo. Eso todo lo destruyo. Y tú me subes el entusiasmo. Te costó mucho orgasmo. Tú me robas la calma y no me calmo. Bien lejos vamos a virarnos. Vámonos para la Europa y en ropa tapizando Y todos saben que eres mía. Solo puesta pa' mí, nadie más. Aunque a veces la cosa esté mal. eres solo puesta pa' mí nada más. Aunque a veces la cosa está mal, en una noche de fantasía te venía, solo puesta pa' mí nada más. Aunque a veces la cosa está mal, en una noche de fantasía, cuando a punto de perderme se pone vía ya.